як до нього знову повертається упевненість. Доти він не усвідомлював, як його доля залежить від цього американця, але тепер, коли шафер знову опинився поруч, спинити їх двох було вельми важко. Потім Сміт поглянув на дах станції. Мері і Карнебі Джонс усе ще стояли там, притиснувшись спинами до замкового муру. Сміт помахав їм рукою, але вони не відповіли жодним порухом. Очевидно, подумав Сміт, прибульців з того світу не вітають помахом руки. Шафер, хоч він усе ще погано бачив, і рухи його були не зовсім скоординовані, плавно зупинив вагончика саме тоді коли підвізка порівнялася із дахом станції. Спершу Мері, а за нею Джонс спустилися нейлоновою линвою на дашок вагончика, причому Джонс зробив це з міцно заплющеними очима. Ніхто не промовив ані слова, навіть коли шафер завів вагончика всередину станції, і обоє спустились на підлогу. Швидше, швидше. Сміт відчинив дверцята вагончика. Всі сюди. Він підняв з підлоги шаферового пістолета, якого ті троє покинули з поспіху, і обернувся, почувши з-за дверей лютий собачий гавкіт та удари молотів. Перша перешкода вже впала. Тепер на шляху ворогів залишилися тільки ці нижні двері. Мері з шафером були вже в вагончику. Джонс, однак, не рушив з місця. Він стояв зі смітовим автоматом у руці, дослухаючись, як молоти гатять у двері. Обличчя його здавалося безтурботним. Потім він, ніби вибачаючись, сказав: Боюсь, я справді погано переношу висоту. Але зараз річ в іншому. У вагончик майже просичав сміту вагончик. Ні. Джонс похитав головою. Ви чуєте? Через хвилину вони виб'ють двері, я залишусь. Ради Бога. Роздратовано заволав Сміт. Я на 20 років старший від кожного з вас. Гаразд. З розумінням промовив Сміт. Хай вам щастить, містер Джонсе. З цими словами. Він згріб ошелешеного актора в оберемок і запхав його до вагончика. Тоді підскочив до пульта, перевів до краю шкали важіль ходу, відпустив гальмо. І вже коли вагончик рушив, скочив у дверцята. Коли вони виїхали з під даху станції, у двері почали бити, здавалося, удвічі дужче. Ушло з Адлері не знайшлося ні відбійних молотків, ні зварювальних апаратів. Досі у них не виникало потреби. Але це сміта мало утішало. Годі було сподіватись, що пара залізних завіс довго витримає цей натиск. Сміт причинив двері. Шафер сидів, скулений, тримаючись руками за голову. Мері опустилася навколішки, сива Джонсова голова лежала у неї на колінах. Минуло хвилини зодві, перш ніж актор поворухнувся. Тоді Мері поглянула на сміта. На обличчі в неї з'явилася зморена усмішка. Все гаразд, промовила вона, і усмішка на її обличчі згасла. Я вже гадала, що ти не повернешся. Знаєш, так гадала не тільки ти. Після цього всього я маю вийти на відпочинок. За останні 15 хвилин я використав запас талану на все своє подальше життя. Та й у тебе вигляд зовсім невеселий. Так невеселий, погодилась вона намагаючись не звертати уваги на сильну хитавицю. Щоб ти знав, у мене морська хвороба.